بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والصلاة والسلام عليه وعلى آله وإخوانه أما بعد كمسلمين muslimin yang dimuliakan سبحانه وتعالى Sekarang kita melangkah ke materi yang ke-55 dan kita masih dalam buku panduan kita Al-Fiqhul Muyassar ala dhu'il kitab wa sunnah eh, yaitu dalam kitab Asyam dan sekarang kita masuk ke bagian ketiga ya puasa-puasa yang dimakruhkan dan yang diharamkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam dalam agama kita ini ada bentuk puasa, ada yang wajib, ada yang sunnah, dan ada juga kita dimakruhkan pada hari-hari tertentu atau pada waktu-waktu tertentu untuk e, berpuasa. Dan juga ada pada waktu tertentu atau pada momen-momen tertentu kita diharamkan untuk berpuasa. Maknanya jika diharamkan, jika kita lakukan berdosa. Namun jika dimakruhkan, lebih afdal bagi kita untuk e, meninggalkannya. Namun jika kita berpuasa, maka puasanya tetap sah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, puasa yang dimakruhkan dimakruhkan untuk menyendirikan puasa Rajab saja. Maksudnya apa? Mengkhususkan puasa di bulan Rajab yang mana bulan tersebut tidak ada pengkhususan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengkhususkannya umpamanya karena ia e, maksudnya karena pengkhususan puasa di e, bulan Rajab ini merupakan termasuk syiar orang-orang jahiliyah di mana mereka mengagungkan bulan ini. Seandainya seorang berpuasa pada bulan ini bersama bulan lainnya maka tidak makruh karena tidak mengkhususkannya dengan berpuasa. Di sini jelas ya. Jadi masalahnya adalah pengkhususan, menyendirikan puasa di bulan itu saja karena meyakini ada keagungannya. Padahal tidak ada datang dari nas baik dari Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pengagungan bulan ini kecuali memang bulan Rajab ini bulan haram. Bulan yang diharamkan bagi kaum muslimin untuk eh, berperang dan juga umat-umat sebelumnya dan memang melakukan maksiat di bulan ini akan lebih uh, kita harus berhati-hati karena bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya itu saja keagungannya namun mengkhususkannya puasa tidak ada dalil uh, dari nas baik Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan uh, disebutkan juga uh, dikatakan Kharrasah bin Hur beliau mengatakan Ra'aitu Umar bin Khattab yadribu akuffal mutarajjibin hatta yad'uha fi at'am wa yaqul qulu fa inna ma huwa shahrun kanat tu'azzimuhu al jahiliyah eh, disebutkan bahwasanya beliau mengatakan aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memukul telapak-telapak tangan orang-orang yang berpuasa Rajab hingga akhirnya mereka meletakkannya di atas makanan seraya dia berkata makanlah karena sesungguhnya bulan Rajab hanyalah bulan yang diagungkan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi yang mengagungkan bulan Rajab adalah uh, mengikuti tradisi jahiliyah. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghapuskan tradisi jahiliyah ini yang mana tidak ada dasarnya dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun jika kita puasa Rajab umpamanya puasa Senin Kamis atau puasa tiga hari di awal di tengah namun tidak berniat mengkhususkan Rajab itu tidak mengapa. Yang menjadi unsur masalahnya adalah pengkhususan puasa di bulan Rajab tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dimakruhkan untuk menyendirikan puasa pada hari Jumat. Jadi, kita juga dimakruhkan kalau puasa pengkhususan hari Jumat saja tanpa puasa sebelumnya ataupun setelahnya. Maknanya apa? Uh, umpamanya, uh, Eh, pengkhususan puasa hari eh, Jumat saja. Namun jika kita tambah puasa hari Kamis dan juga Jumat umumnya, itu tidak mengapa. Atau Jumat kemudian eh, Sabtu tidak mengapa. Yang masalah itu mengkhususkan puasa hari Jumat itu dan meyakini ada keagungan puasa khusus hari Jumat itu tidak benar. Dan ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La tasumu yaumal Jum'ah." illa an tasumu yawman qablahu atau yawman ba'dahu. Artinya, janganlah kalian berpuasa pada hari Jumat. Kecuali bila kalian berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Al-Imam Bukhari menyebutkan nomor 1985 dan juga Al-Imam Muslim nomor 1144. Sini jelas ya. Ah, Penghususan puasa hari Jumat itu tidak uh, dibenarkan. Namun jika kita puasa uh, sebelumnya dengan hari Jumat atau hari Jumat dengan setelahnya, itu tidak mengapa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang ketiga dimakruhkan berpuasa pada hari Sabtu saja. Ya. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasumu yawma sabti illa fima futiridu alaikum. Janganlah kalian puasa pada hari Sabtu kecuali puasa yang memang diwajibkan atas kalian. Seperti Ramadan umpamanya. Hari Sabtu boleh. Begitu juga dengan hari Jumat. Kalau memang puasa wajib, wajib kita berpuasa. Namun puasa, maksudnya yang berkeyakinan puasa sunnah, itu tidak e, dibenarkan bagi dia, dimakruhkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah larangan menyendirikan dan mengkhususkan puasa pada hari Sabtu saja. Adapun bila puasa itu ditambah dengan hari lain, maka tidak mengapa. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha saat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang berkunjung kepadanya pada hari Jumat sedangkan dia dalam keadaan berpuasa. Ummul Mukminin Juwairiyah dalam keadaan berpuasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung dan Rasulullah mengatakan asum di ams apakah engkau puasa kemarin maksudnya hari Kamisnya qalat la beliau menjawab tidak qala turidina an tasumi ghadan apakah engkau besok mau berpuasa qalat la beliau mengatakan tidak qala fa aftiri maka Rasulullah mengatakan kalau begitu berbukalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam eh, Bukhari nomor 1986. Jadi intinya mengkhususkan puasa pada hari Sabtu itu itu tidak dibenarkan. Namun jika kita puasa pada uh, sebelumnya satu hari dengan hari Sabtunya atau dengan yang setelahnya, Sabtu dengan Ahad umpamanya, maka itu di, dibolehkan. Sebagaimana dijelaskan tadi dalam hadis Ummul Mukminin Juwairiyah. Rasulullah berkunjung, apakah engkau puasa kemarin? Tidak. Apakah engkau mau puasa besok? Tidak. Kemudian Rasulullah kalau begitu maka berbukalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat diharamkan ini ya, diharamkan puasa pada hari syak. Jadi pada hari syak ini adalah di akhir-akhir uh, bulan Sya'ban yaitu hari syak itu hari yang diragukan yaitu hari ke-30 dari bulan Sya'ban bila di langit ada sesuatu yang menghalangi atau ru'yah hilal ya, menghalangi untuk melihat hilal namun bila langit cerah maka tidak perlu ragu dalil pengharamannya adalah hadis Ammar radhiyallahu anhu dia berkata man soma al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asaa abal qasim barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan Eh, oleh orang-orang maka dia telah mendurhakai Abu Al-Qasim yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada ayyamu asyak satu hari eh, sebelum masuknya Ramadan atau dua hari ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bi sawmi yawmin aw yawmain illa an yakuna rajulun kana yasumhu sawmahu falyasum dhalikal yawm. Artinya Janganlah salah seorang di antara kalian mendahulukan Ramadan dengan berpuasa satu atau dua hari kecuali seorang laki-laki yang biasa berpuasa pada hari tersebut maka silahkan uh, dia berpuasa pada hari itu. Jadi kita memang dilarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk puasa satu hari atau dua hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Kecuali orang-orang yang berpuasa, berpuasa biasa dia berpuasa seperti puasa Daud umpamanya. Dia terbiasa puasa Daud dan qadarullah pada hari itu kena puasanya atau biasa dia puasa Senin dan Kamis. Qadarullah pada satu hari atau dua hari sebelum Ramadan itu hari Kamis atau hari Senin. Maka dia dibolehkan. Namun jika orang yang tidak terbiasa, maka tidak dibolehkan bagi dia. Di sini Mu'allim menyebutkan makna hadis di atas. Jangan mendahulukan bulan Ramadan dengan berpuasa sehari sebelumnya yang dipersiapkan dengan maksud berhati-hati. Karena puasa Ramadan berkaitan dengan ru'yah hilal yaitu melihat bulan ya bulan sabit awal bulan sehingga tidak perlu memaksakan diri lain halnya dengan orang yang sudah terbiasa puasa secara rutin maka dia tidak berdosa yakni boleh berpuasa karena perbuatannya tersebut bukan dalam rangka menyambut Ramadan ya perbuatan yang tersebut bukan dalam rangka menyambut Ramadan namun namun karena memang kebiasaannya puasa baik Senin Kamis ataupun uh, di akhir bulan dia terbiasa puasa umpamanya tiga hari ataupun puasa Daud umpamanya itu tidak mengapa dan dikecualikan dari larangan tersebut adalah puasa qadha dan nazar karena keduanya wajib ya. jika puasa wajib maka dibolehkan umpamanya ada orang belum selesai dia mengqadha bulan Ramadan sebelumnya dan ini sudah di ujung Sya'ban umpamanya. Maka dia dibolehkan mengqada puasanya tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, diharamkan puasa pada dua hari raya ya. Pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri yaitu satu Syawal. Pada tanggal satu Syawal kita dilarang untuk berpuasa. puasa dan haram bagi kita untuk berpuasa pada hari itu karena memang hari itu adalah hari uh, kemenangan hari raya umat Islam hari yang agung maka kita disunahkan untuk makan-makan ya kemudian juga uh, hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah kita juga dilarang untuk berpuasa karena hari itu adalah hari yang agung bagi umat Islam maka disunnahkan bagi mereka untuk makan-makan. Dan ini berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau mengatakan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaum yaumil fitr wan nahr. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada hari Idul Fitri dan juga Idul Adha. Dan hadis ini diriwayatkan Al-Imam uh, Bukhari nomor 1991. Dan juga dalam hadis yang lain, hadis Umar bin Khattab beliau mengatakan, "Hadani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. Yaumu fitrikum min siyamikum wal yaumul akhir ta'kuluna fihi min nusukikum." Artinya, inilah dua hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada hari kedua tersebut, yaitu hari berbuka kalian dari puasa kalian yaitu Idul Fitri. Dan hari yang lain di mana kalian makan sebagian dari daging kurban kalian yaitu Idul Adha. Hadis ini diriwayatkan uh, Imam Bukhari nomor 1990. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam yang terakhir ya kita sebutkan dimakruhkan puasa pada hari tasyrik. Dan yang lebih uh, afdal dan lebih Eh, kuat pendapatnya di kalangan para ulama adalah diharamkan. Diharamkan bagi kita untuk puasa tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya, bagi orang yang tidak haji ya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentangnya, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi subhanahu wa ta'ala. Artinya hari-hari tasyrik yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah adalah hari-hari makan dan minum. Ini disebutkan Rasulullah. Jadi kita harus makan dan minum pada hari itu dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yaumu Arafah wa yaumun Nahri wa ayyamut Tashriq aiduna ahlul Islam." Jadi, aiduna ahlul Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Artinya adalah hari Arafah, hari penyembelihan dan hari-hari Tashriq adalah hari raya kami, orang-orang Islam. Ia adalah hari-hari makan dan minum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi yang melaksanakan haji ya, haji tamattu. Ada tiga jenis haji, haji tamattu, haji kiran dan juga haji ifrad. Terkhusus bagi orang yang haji tamattu dan juga haji kiran dan ini pembahasannya dalam bab haji ya yang tidak mampu membeli hadiu, tidak mampu membeli hewan sembelihan dalam haji sebagai suatu ibadah, diberikan bagi mereka keringanan untuk berpuasa pada hari-hari tasyrik. Eh, ya, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Umar, keduanya berkata, "Lam yurakhas bi ayyamit tasyrik an yasumna illa liman lam yajidil hadi." Tidak diberikan keringanan pada hari-hari tasyrik untuk dilakukan puasa kecuali orang-orang yang tidak memiliki hadiyu. Hadis ini diriwayatkan Al Imam Bukhari nomor 1997 dan juga 1998. Jadi intinya puasa ayam tasyrik ini diharamkan bagi kita kecuali bagi orang yang uh, haji tamattu dan juga haji qiran dan mereka tidak bisa membeli hadiyu baik karena tidak memiliki uang atau memang hadirnya tidak ada. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Eh, sebagai rangkumannya adalah dalam Islam kita diajarkan bentuk-bentuk puasa dan di antaranya ada yang diharamkan bagi kita dan juga ada yang dimakruhkan. Yang dimakruhkan yang pertama bagi kita adalah eh, menyendirikan atau mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Kemudian yang kedua mengkhususkan puasa hari Jumat saja tanpa puasa sebelumnya ataupun sesudahnya. Kemudian yang ketiga dimakruhkan bagi kita berpuasa pada hari Sabtu saja tanpa puasa sebelumnya ataupun setelahnya. Kemudian yang keempat ini yang haram ya, diharamkan bagi kita puasa di hari Syak. Di hari yang meragukan, yaitu tanggal uh, di penghujung atau di akhir bulan Sya'ban 29 atau 30 Sya'ban karena memang kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa di situ kecuali bagi orang-orang yang terbiasa puasa ya dan yang kelima diharamkan puasa pada dua hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha dan juga diharamkan bagi kita puasa pada ayyamut tasyriq yaitu tanggal 11 12 13 Zulhijjah karena hari-hari itu adalah hari kita dianjurkan dan diperintahkan untuk makan dan minum kecuali bagi orang-orang yang berhaji tamattu atau haji qiran tamattu dia melakukan umrah terlebih dahulu sebelum melakukan haji sedangkan qiran dia bersamaan ya niatnya bersamaan bagi mereka yang tidak mendapatkan hadu atau hewan sembelihan maka dibolehkan bagi mereka puasa di ayam atau tasyrik karena mereka mau cepat pulang ke Eh, negerinya ya dibolehkan bagi mereka sedangkan bagi yang lain tidak dibolehkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita di dunia dan juga di akhirat aku lu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh